Čau! Šeit Tēvs Dmitrijs un programma Ārpus ramjiem. Teoloģija un dzīve nav tik vienkāršas un mēs būtu arī interesantas. Pamēģināsim paskatīties plašāk uz to, kā mēs ticam un kā dzīvojam. Katru otro mēneša pirmdienu, pulksten 16. Radio Marija Latvija. Slavēts Jēzus Kristus, labvakar, darbie radioklausītāji! Un kā jau jūs dzirdējāt, ievadā, tajā jinglā, par kuru mēs tikko runājam studijā, eh, šeit es, Tēvs Dmitrijs, Artjomovs, Marjāņu Tēvs no Daugavpils, un šajā programmā ārpus rāmjiem šodien es aicināšu jūs padomāt par vienu lietu, bet tikai lūdzu jūsu uzmanību. Padomāt par vienu lietu, kurā man šķiet mūsdienu kontekstē ir ļoti svarīga, bet no otras puses ehm, mūsos var rasties zināma pretestība pret to, ko es runāšu. Tāpēc pirms protestēt, es lūdzu noklausīties šo programmu līdz beigām. Laikam jau pietiekoši esmu piesaistījis uzmanību, tad mēs sāksim. Un proti, mm, es vēlos šodien parunāt par gender teorijām un arī par to, kā mums 21. gadsimta katoļiem būtu uz tām jāskatās. No vienas puses gribās pateikt, a, ko tur skatīties? Vienkārši mēs noraidam, mēs nediskutējam, mēs sakam, ka viss ir slikti un tikai pie mums viss ir labi. Es neteikšu, ka tas ir slikta pieeja, jo viņa patiešām ļauj atmest uh, daudz jautājumu. Bet tā, ka mēs izējam ārpus rāmjiem, tāpēc es aicinu šodien sevi un jūs padomāt mazliet sarežģītāk nekā mēs mēdzam to darīt parasti. Nezinu, vai jūs esat pamanījuši vai nē, bet mēs Latvijā pamazām dreifojam uz to, ka arī mūsu sabiedrībā mainās ļoti daudzi uzskati, un jo tālāk mēs dzīvojam, jo ātrāk šie uzskati mainās un jo ātrāk mums jāpielāgojas kaut kādām jaunām teorijām, jaunām, jauniem atklājumiem zinātnēs, um, jaunām teorijām psiholoģijā, socioloģijā, eh, jaunām vērtību sistēmām, uzdodot jautājumu, viņas patiešām ir vērtību sistēmas vai nē. Un arī Latvijā jau mēs varam novērot, ka eh, tādas teorijas, kuras izriet no feminisma trešās, un tagad mēs jau varam runāt par ceturto feminisma vilni, Es, protams, negribu iedziļināties tagad skaidrošanā, bet noteikti, ja jums ir iespēja, paguglējiet, pameklējiet internetā par, ne tikai par feminismu, bet arī par tā saucamajiem, saucamajiem feminisma eh, viļņiem, jo tagad mēs dzīvojam vismaz dažu eh, teorētiķu uzskatos jau ceturtajā, ceturtajā vilnī, bet, nu, šis lietas, par kurām mēs runāsim, izriet īstenībā jau no trešā feminizma viļņa. Un proti iet runā par to, vai uh, cilvēka um, lomas sabiedrībā determinē mūsu bioloģija, vai tomēr tas ir tik un vienīgi tāds uh, sociālais konstrukts, kuru var mainīt atkarībā no mūsu uzskatiem un no mūsu vajadzībām. Un mēs redzam, ka arī Latvijā uh, šī, negribu teikt ideoloģija, jo šis vārds ir mazliet varbūt uh, nokrasots ar tādu negatīvo nozīmi, bet arī Latvijā mēs redzam, ka šīs teorijas, un līdz ar to arī ideoloģijas, kas balstītas uz eh, gender teorijām, eh, pieņem eh, lielākus apgriezienus. Es negribu tagad vērtēt, vai tas ir labi vai tas ir slikti, mēs tagad to vienkārši konstatēsim. Un mums, kā katoļiem, dzīvojot mūsu sabiedrībā, neatliek nekas cits, kā arī paskatīties, vērtēt un mēģināt veidot arī savu viedokli attiecībā uz tādām teorijām un arī ideoloģijām. Vēlos tikai pabrīdināt, pirms mēs pāriesim pie tiem trijiem jautājumiem, kurus es vēlēšos uzdot šīs programmas laikā. Vēlos tikai pabrīdināt, ka tas, ko es runāšu, eh, nav nekādā gadījumā mm, domāts, ka kaut, kaut kāda naida runa vai arī eh, kaut kāda vēlēšanās kādu aizvainot, izdarīt kādam pāri vai diskriminēt kādu. Eh, es domāju, ka mēs visi apzināmies, apzināmies kā dzīvojam brīvā valstī, un eh, līdz ar to šajā mūsu brīvajā valstī eh, katram no mums ir tiesības ne tikai vērot notikušo, ne tikai vērot realitāti, bet arī par to realitāti no vienas puses spriest, bet no otras puses, un es gribu to pasvītrot, ir tiesības arī savu spriedumu un arī savu viedokli izpaust publiski, arī publiskajā telpā – tāpat kā es daru šodien to radio eh, Marija Latvijā. No otras puses es vēlos pasargāt radio Marija Latvijā no iespējamiem uzbrukumiem un pateikt, ka noteikti eh, ne direkcija, ne radio nenes atbildību par ko par to, ko es pateikšu. Kaut arī, protams, es mēģināšu būt maksimāli delikāts. Uh, noteikti eh, negribēšu nevienu dedzināt uz sārta un saukt, saukt par heretikiem, schizmatīkiem un ar citiem eh, vārdiem, kurus bieži vien, eh, mm, par kuriem bieži vien saka, ka katoļi tos mīl izmantot, tā īstenība nav taisnība. Tātad ķersimies, ķersimies pie šī mūsu temata. Pirmais, mēģināsim uzdot sev tādu jautājumu, a kas tas ir, vispār ir tā uh, Eh, gendra teorija vai gendra teorijas, jo eh, pētot šo problēmu vismaz 3-4 dienu laikā, protams, tas nav tik liels laiks, lai um, izpētītu padziļināti visas šīs lietas, bet nu, manā gadījumā, kad es gatavojos programmai, uh, kaut kāds temats kļūst arī par manu dienas tematu, un es tad sēdēju, sēžu, meklēju informāciju, mēģinu apkopot, uh, laiku pa laikam arī man, par, man palīdz to darīt arī mākslīgais intelekts, starp citu, ļoti vērtīga, vērtīgs rīks, ja prot izmantot, protams. It īpaši, ja, sam, ja samaksā, tad vēl labāk, jo bezmaksas versija viņi ir nu, sliktākas kvalitātes. Un pētot šo tematu, es atklāju tādu lietu, ka nepastāv kaut kāda viena, viengabalaina uh, gender teorija. Es izmantošu jēdzienu gender, nevis gender, kaut arī tas nāk no angļu valodas, tieši vārds gender, uh, dzimte, uh, tāds būtu tas tulkojums, bet es izmantošu tādu vārdu gender, jo man vienkārši tā vienkāršāk. Ja, man vienkārši tā ierastāk un vienkāršāk. Kaut arī var arī izmantot gender, ja kāds vēlās savādāk. Katrā ziņā ir daudzas tas teorijas, un uh, kopumā šis teorijas ievies uh, valodā un arī izpratnē divus vārdus eh, – Pirmais vārds ir dzimums, angļu valodā tas ir seks, Uh, un ar šo vārdu mēs apzīmējam gender teoriju mm, ietvaros uh, bioloģiskos faktorus, kas dala cilvēkus uz vīriešiem un sievietēm. Tas ir bioloģiskais faktors, kas izriet no mūsu genotipa, jo no gēniem, uh, Eh, un arī no fenotipa, jeb no tā, kā mēs izskatāmies. Piemēram, mans fenotips, ja kāds mani redz tagad studijā, ir tas, ka man ir eh, zināma miesas uzbūve. Eh, man ir balss mazliet zemāka nekā sievietēm, kaut arī tas nav bass, tas ir tenors. Man ir bārda, kas aug, ja? un visas pārējās lietas, arējas lietas, kas liek citiem domāt, ka es esmu vīrietis. Un arī mūsu kristīgajā antropoloģijā, mēs pie tā vēl atgriezīsimies, arī mūsu kristīgajā antropoloģijā mēs sakam, nu ja eh, genotips un fenotips saka, ka tas ir vīrietis, un tad noteikti arī sociāli eh, šī, šis cilvēks ir vīrietis vai sieviete. Bet eh, gender teoriju ietvaros parādās arī otrs um, jēdziens dzimte jeb gender no angļu valodas. Tas arī ir īpašību kopums – bet šis īpašību kopums nosaka uzvedības modeli sabiedrībā. Un eh, saskaņā ar gendra teorijām eh, tas īstenībā atkarīgs tik un vienīgi no kultūras. Protams, jāsaka, ka es jau teicu, gendra teorijas mm, tā nav kaut kāda viengabalaina mācība no universitātes uz universitāti, jo, ja parādījies arī gendra katedras, piemēram, es zinu, Varšavas universitātē tāda ir, Latvijā laikam vēl nav, bet uh, virzieni uz to pusi noteikti notiek. Um, um, ieviesot šo uh, vārdu, uh, Gender teorijas saka apmēram, es, protams, ļoti vienkāršo saka tā, ka cilvēka uzvedība un loma sabiedrībā ir atkarīga tik un vienīgi no tā, ko šī sabiedrība vēlās no šī konkrēta cilvēka. Piemēram, no fenotipiski uh, Eh, no fenotipiska vīrieša eh, sabiedrība vēlās, lai viņš būtu tas, kurš strādā smagākus darbus, vai lai viņš ir karavīrs, vai lai viņš eh, pelna vairāk, piemēram, vai lai viņš ir ģimenes galva. Ja? Savukārt, ņemot vērā, kā gender teorijas izriet no feminisma, saka, nē, nē, nē, tā vienkārši nav. Jo uh, mēs vēlamies, lai arī sievietēm, fenotipiskām sievietēm būtu arī uh, iespēja izvēlēties savas lomas, jā, piemēram, būt par ģimenes galvu, strādāt smagākus darbus, uh, nezinu, ko te varat vēl izdomāt, būt par karavīriem un tā tālāk. Šeit, protams, mums vienā katlā tiek sajauktas dažādas lietas, dažādi līmeņi, uh, Eh, vienlīdzība, eh, profesiju izvēle un tā tālāk, un arī, un arī fenotips. Eh, īstenībā šīs lietas būtu jāatdala, bet kopumā gender teorijas saka tā, ka īstenībā tādas radikālais, radikālais konstruktivisms saka, kontur, konstruktivisma ietvaros mēs sakām, ka viss atkarīgs tikai un vienīgi no uh, sabiedrības, bet varbūt tāda vieglāka uh, Eh, gender teorija, ja kura tomēr ņem vērā arī bioloģiskus faktorus, saka, nu jā, protams, var izvēlēties, bet arī bioloģijai arī ir kaut kāda tur nozīme. Tieši tāpēc gender teorija nav viena, bet viņu ir daudz. Un eh, mans jautājums sakara ar to visu, eh, ko es tikko pateicu, ir sekojošs. Vai patiešām uh, lomas sabiedrībā atkarīgas tikai un vienīgi no, uh, to, no tā, kā sabiedrība skatās uz vīrieti un sievieti. Jo vienkārši tāda patriarchāla sabiedrība izdomā, kas, ka vīrietim ir jābūt nu, tādam dominējošam. Ja. Vai uh, tiešām uh, sievietēm, sievietēm ir jābūt tādā pakļautā lomā? Ja? Uh, uzreiz gribu pateikt, ka runājot par cilvēka tiesībām, runājot par iespēju uh, um, izvēlēties lomas sabiedrībā, uh, es esmu feminisma pusē. Ja, jo patiešām es uzskatu, ka pa vienu un to pašu darbu, piemēram, būtu jāmaksā gan vīriešiem, gan sievietēm tāda pati alga. Ja. Bet tomēr no otras puses, um, mazliet aizskrienot uz priekšu, es uzskatu, ka uh, tādus smagākus darbus jādara tiem, kuri vienkārši fiziski stiprāki ja? nevis tie, kur ir vajāki. Un nevar uzlikt sievietei tādu slodzi, kāds ir vīrietim. Ja? Piemēram, ja sieviete iet, iet dienēt armijā, un man šķiet, ka uz doto brīdi tas ir diezgan veselīga pieeja, ka tie fiziskie normatīvi, vismaz cik man ir zināms, viņi tomēr atšķirās. Ja? Vīrietiem ir, vīriešiem ir uh, Eh, lielāki, tie parametri dāmām ir mazliet mazāki tomēr. Ja? Kaut arī noteikti eh, var gadīties, ka ir sievietes, kuras stiprākas par vidējo vīrieti, un ir arī vīrieši, kuri ir vājāki nekā vidēja sieviete, protams, arī tā gadās. Bet katrā ziņā eh, tas no manas puses tas ir tas tas jautājums, patiešām, vai tiešām šīs lomas ir nejaušas. Ja? No maniem novērojumiem, jo kādreiz es mēģināju sev pats atbildēt uz jautājumu, kāda jābūt, kāda jābūt manai attieksmei pret gender teorijām, mm, uh, iznāk sekojoši. Kā no vienas puses sabiedrībai ir liela ietekme uz to, kā mēs uzvedamies. Un, piemēram, šodien uh, tāds vidēja vīrieša uh, uzvedības normas, viņas tomēr atšķirās nekā, piemēram, vidēja vīrieša uzvedības normas akmens laikmetā, nu paņemsim pavisam radikāli. Ja? Un, uh, sievietes loma arī atšķirās nekā sievietes lomā kaut simts gadus atpakaļ. Ja? Jo uh, ne, nerunājot tikai par vēlēšanas tiesībām, bet arī ieņemt uh, vadošu samatus vai būt par prezidentiem, uh, teiksim, pat 50 gadus atpakaļ, tas arī pat rietumu tādā progresīvā protams, izmantoju vārdu varbūt mazliet sarkastiskai nozīmē, bet rietumu progresīvā sabiedrība bija pilnīgi neiedomājams, bet šodien jau nē. Un kas mani iepriecina, starp citu, ir tas, ka ar vide, ar augstāku izglītību tāds vidējais līmenis sievietēm ir daudz lielāks, jā, jo vairāk sieviešu ir ar augstāku izglītību nekā vīriešu. Jā, tas jau liecina par to, ka sievietes ir, nu, cenšas vairāk, ka sievietes mācās vairāk nekā vīrieši. Ja? Tā kā atstāsim pagaidām šo jautājumu, par kuru es biju runājis, ja? vai patiešām ir neatkarīgas um, uzvedības lomas no uh, bioloģiskiem parametriem. Ja? Mēģināsim pie šī jautājuma atgriezties pēc brīža. Bet ir arī otrais jautājums, par kuru, par kuru būtu arī ļoti nopietni jāparunā. Uh, Gender teorijas ir gender teorijas. Jā. Viņa, viņam ir tiesības pastāvēt tāpat, ka ir tiesības pastāvēt jebkādām hipotēzēm un teorijām. Galu galā arī zinātne virzās uz priekšu, nevis tā, ka cilvēks pēkšņi kaut ko atklāja, bet cilvēks parasti uzdod sev jautājumu, kas būtu, ja mēs izdarītu tā? Vai kas būtu, ja mēs domātu tā? Pie kādam sekām mēs varētu nonākt? Un pēc tam notiek eksperiments – Ja? Un tad mēs redzam, ka šī hipotēze apstiprinās realitātē vai nē. Tāpēc arī no tādā tīri zinātniskā redzes punkta, no socioloģiskā vai psiholoģiskā redzes punkta, mēs varam pieļaut, ka gender teorijas var eksistēt. Bet problēma rodās pilnīgi no tās puses, no kuras mēs negaidījām. Šodien es atgriezīšos pie šī vārda ideoloģija, bet uh, es izmantošu šo vārdu ideoloģija tādā neitrālajā nozīmē. Ko es, gribēju sap, ko es gribēju teikt ar vārdu ideoloģija? Tas ir ideju kopums, kas veido cilvēku nostāju attiecību uz pasauli. Piemēram, vai katoļu um, izglītība vai katoļu pasaules redzējums, vai tā būtu ideoloģija? Uh, jā, Mēs varētu pateikt, tā ir katoliskā ideoloģija, jo tas ir mūsu vērtību kopums, Eh, caur, kuru, caur kuras prizmu mēs skatāmies uz realitāti, mēs vērtējam realitāti un mēs eh, darbojamies šajā realitātē. Piemēram, es uzskatu, ka zakt tas nav taisnīgi, un līdz ar to es uzskatu, ka sabiedrībā ir jācīnās ar zakšanu. Ja? Un tas būtu konkrēts piemērs, kā ideoloģija ietekmē darbību ar realitāti. Un, eh, ja mēs skatāmies uz, aust, uz rietumu pasauli, ja mēs skatāmies arī uz Latviju, mēs redz, redzam, ka no gender teorijām izriet arī ideoloģija, kurā vēlās ne tikai uh, paskaidrot, no kurienes rodas uh, lomas sabiedrībā, bet ideoloģija ietekmē arī sabiedrības dzīvi. Ko es gribu ar to pateikt atkal? Um, saskaņā ar to, ko uh, Ehm, atkal, protams, tas būs ļoti subjektīvs, bet ceru, ka tam ir kaut kāda saskarsme ar realitāti, ka es neesmu pilnīgi abstrahējies no šīs dzīves, kaut arī katoļu garīdzniekiem to mm, laiku pa laikam pārmet, ka jūs dzīvojat pilnīgi cita realitāte. Es ceru, ka es tomēr nē, un cenos, centos, cenšos cīnīties, ja gadījumā jā, bet um, no maniem novērojumiem izriet tāda interesanta lieta, ka uh, gender ideoloģija – vēlās uh, lai, vai gendra teorijas, vai gendra ideoloģijas piekrītēji, drīzāk tā, pat runāsim par subjektiem, vēlās, lai sabiedrības likumdošana, sabiedrības domāšana, sabiedrības funkcionēšana balstītos arī uz gendra teorijām. Tas nozīmē, ka gendra teorijai ir tāda, teorijām ir tāda mm, vēlēšanās, ja, ir tādas ambīcijas, lai pateikt, mēs skaidrojam realitāti absolūti objektīvi, koherenti un pareizi. Ja? Un tieši tāpēc uh, šo teoriju, rez, uh, pārdomas, šo teoriju darbības rezultātus ir jāiekļauj arī likumdošanā. Piemēram, uh, konkrēts gadījums pateikt, kā laulība starp vīrieti un sievieti, tas nav tikai un vienīgi pieļaujama laulības forma ka mēs varam pieļaut arī citas laulības, ja, un dot viņiem tādas pašas privilēģijas, kādas ir, nu, teiksim tā, tādai tradici tradicionālai katoliskai laulībai vai laulībai starp vīrieti un sievieti. Ja. Un šeit uh, es jau saskatu zina, zināmo bīstamību, jo uh, no vienas puses es saprotu, ka valsts nevar būt neitrāla, jo katra likumdošana, katras valsts pastāvēšanas um, Eh, modelis nekad nav pilnīgi ideoloģiski neitrāls. Vienmēr ir iekšā kaut kāda ideoloģija. Ja? Bet mans jautājums ir sekojošs. Kas ir nolēmis, eh, ka eh, valstī jābūt balstītai tieši uz gender ideoloģijām? Kas ir nolēmis, ka gender teoriju pētījumu rezultāti vai, vai sacerējumu rezultāti, ja, kā, kā kurš vēlās to definēt, uh, ka tieši viņām ir jābūt tam dominējošam vai tam noteicošam faktoram, kas regulē mūsu likumdošanu, regulē mūsu nodokļu pārvirzīšanu, regulē savstarpējas attiecības un tā tālāk. Tas arī vēl viens jautājums, uz kuru es mēģināšu arī pēc brīža atbildēt, bet piekaršos vēl trešām elementam, pirms mēs tagad sāksim kopā uh, rast atbildes uz šiem jautājumiem. Kad iet runa par mm, e, minoritātēm, kad iet runa par cilvēkiem, kuri ir iekļaujušies šajās, e, šajās gendera teoriju paradigmā, parasti kāds jautājums parādās visbiežāk, kā mēs vēlamies kādus, kādus cilvēkus diskriminēt. Bieži vien e, parādās tāds, mm, tāda nostāja, kā uh, Mm, katoļi vai konservatīvie cilvēki diskriminē citus cilvēkus, kuri domā pilnīgi savādāk, kuri ir pret LGBT kustībām, kuri ir pret gender ideoloģiju, kuriem, vai varbūt pareizāk pateikt, kuri nepieņem gender ideoloģijas vai ideoloģiju, kuri nepieņem LGBT uh, eh, kopienas postulātus. Um, Parasti mēs, kā konservatīvie cilvēki, pie kuriem es arī pieskaitu sevi, un es esmu tāds konservatists no konservatistiem, tā vismaz es sevi definēju, ehm, es vienmēr, sas... vienmēr, nē, tas nav pareizs jautājums, nekad nevar teikt vienmēr, jo pasaule ir daudz bagātāka nekā mans koncepts par šo pasauli vai mans uzskats, bet man gadās dzirdēt, ka uh, Es arī varbūt esmu diskriminators, tas, kurš diskriminē citus. Jā, it īpaši Daugavpilī tas ir ļoti populāri, jo Daugavpils um, ir diezgan nu, konservatīva pilsēta. Jā, un uh, tās minoritātes, kas ir Daugavpilī, viņi visskaļāk skan, ka, ka Daugavpils diskriminē arī viņus. Jā, nu, Okay? Uh, katrs var justies, viņam ir tiesības arī izpaust savu viedokli, jā. bet jautājums ir, vai patiešām notiek diskriminācija? Uh, vai patiešām uh, šī diskriminācija ir īstā? Uzdošu tādu, tādu vienu konkrētu jautājumu. Vai tas, ka es paužu savus uzskatus, vai es paužu savu viedokli, vai tas automatiski nozīmē, ka es diskriminēju kādu? Vai gadījumā, ja kāds gribēs man mani piespiest klusēt, vai gadījumā viņš nepielietos arī diskriminācijas metodi attiecību uz manīm. Tāpēc tas ir, vēl, tas ir tas trešais jautājums, vai patiešām šajā diskusijā, ja šī diskusija būtu iespējama, es uzskatu, ja cilvēki ir godīgi un meklē taisnīgumu un patiesību, un abi divi piepildītā savstarpējo cieņu, mēģina šo cieņu arī izpaust, šī dialog, šis dialogs starp labajiem un kreisajiem, nosacīti saucot par labajiem vai kreisajiem, šis dialogs patiešām ir iespējams, arī diskusija ir iespējama, arī atso, at, atrast kaut kādu kopsaucēju arī ir iespējams. Ja? Bet vai patiešām uh, ir tik skaļi jākliec par diskrimināciju? Vai gadījumā šis... Um, Ehm, sauklis, diskriminācija, diskriminācija, cenzūra, cenzūra, vai gadījumā šis sauklis gadījumā vienkārši nav kārtējais ierocis, lai um, vienkārši um, likt klusēt tiem, kuri tiek saukti par diskriminātoriem, par cenzoriem un tā tālāk. Tas ir trešais jautājums, par kuru es arī šodien gribu, uz kuru es šodien arī gribēšu atbildēt, bet uh, Ņemot vērā šo faktu, ka mēs jau esam 23 minūtes nosēdējuši un mani noklausījušies, es ceru, ka jums joprojām ir pacietība klausīties mani tālāk, un tāpēc arī bez mūzikas pauzes mēs mēģināsim uz eh, šiem trījiem manis uzdotiem jautājumiem atbildēt. Tātad pirmais jautājums. Vai tiešām mūsu sociālas lomas ir nejaušas? Vai patiešām viņas ir pilnīgi atdalītas no bioloģiskiem parametriem? Lai būtu precīzam un godīgam, eh, es patiešām mēģināju meklēt eh, arī zinātniskus rakstus par to, eh, rakstus, kuri būtu cenzēti, rakstus, kuri būtu, kas būtu publicēti mm, augsto, augstā reitingā zinātniskojos žurnālos, es tā arī līdz galam neatradu tādu rakstu, mm, tādu pamatojumu, kas pat pateiktu skaidri, ka sociālas lomas ir tikai un vienīgi bioloģiski, diskrimin, eh, bio, bioloģiski determinētas, piedodiet. Kā sociālas lomas ir tikai un vienīgi bioloģiski determinētas. Noteikti nē. Bet, lai būtu godīgam, es neatradu arī tādu rakstu, kas bez ideoloģijas piegaršas, tikai un vienīgi pamatojoties uz nopietniem pētījumiem, eh, uz pētījumiem, kas būtu izdarīti uh, nu, pilnīgi mm, bez ideoloģiska pamata, jā, ar, ar, no, ar nodomu e, meklēt patiesību šī vārda tādā visaugstākajā nozīmē, jā, pateikšu mazliet patētiski. Es arī neatradu tādus e, rakstus, jo varbūt kāds ir atradis, es neesmu atradis, kas skaidri pateiktu, ka e, visas mūsu e, sabiedriskas lomas e, mūsu sabiedrībā, kā mums jādzīvo, kā mums jāuzvedās, kā, ger, kā jāgerbjās, ir tikai un vienīgi uh, sabiedrības uh, radītais konstrukts. Mums pastāv tas divas galējības – bioloģiskais determinisms, determinisms ja, kā mūsu lomas izriet tikai no funkcijām, uh, kas, um, ko, ko nosaka mūsu bioloģija, mūsu genotips un fenotips, un arī kaut kāds sociālais konstruktivisms – Un uh, eh, sociālai konstruktivisti, viņi arī, viņi arī tā raksta, ka mums tikai šķiet, ka mūsu starpības ir naturālas. Jā, bet īstenībā mēs esam uh, vienādi. Brīžiem pat uh, tie, kam ir saskarsme ar svētiem rakstiem, uh, pie, piemin arī svēto apostuli Pāvilu, kurš raksta, ka nav ne vīrieša, ne sievietes, bet mēs visi esam kaut kas viens Kristū, bet jāsaka, ka apostulis Pāvils runāja pilnīgi par kaut ko citu. Viņam gendra teorijas sapnī nebūtu radījušās, jā, viņš par to arī nemaz nebija domājis, tāpēc nevajag Pāvilam uh, piedēvēt to, par ko viņš nebija domājis, rakstot savas vēstules, atstāsim to novārtā. Es domāju, ja mēs runājam par eh, atbildušo jautājumu, vai patiešām sociālās lomas ir nejaušas vai determinētas, mums nav pamatojuma izvēlēties vienu no galībām. Ja, ka, um, ka ir pilnīgi un tikai un vienīgi bioloģiskais determinisms, vai mums ir pilnīgi un, neno, un noteikti tikai sociālais konstruktivisms. Un šeit īstenībā eh, es pazīstu, vismaz es es atzīšos, es arī pētīju šo jautājumu, bet es atklāju vienu lietu, ka tieši katoliskā kristīga antropoloģija dot vis tādu mm, līdzsvarotāko atbildi uz šo jautājumu, vai sociālās lomas ir jaušas vai nejaušas, vai ir bioloģiskas, vai izriet no bioloģijas, vai izriet no, no pilnīgi no konstruktivismā. Jo kristīga antropoloģijā mēs skatāmies uz cilvēku, pateikšu vēl vienu gudro vārdu, holistiski – Tas nozīmē, ka mēs skatāmies uz cilvēku kā uz vesel, vienu veselumu. Pat, kad mēs runājam, un mums ar seminaristiem pavisam nesen bija lekcija par, cilvēku, par kristīgu antropologiju, pat ja mēs runājam par cilvēku kā par miesas un dvēseles tādu e, sastādīto būtni, ka mums ir dvēsele un miesa, es parasti saku tā, mēs nevaram pateikt un uzmanīgi, mēs nevaram teikt, ka cilvēkam ir dvēsele un miesa, tā ir kļūda kad mēs runājam, ka man ir dvēsele un miesa. Pilnīgi aplāma, aplami, pilnīgi garām. Pareizi pateikt, es esmu dvēsele un miesa. Ne man ir, bet es esmu. Ja? Un, jo cilvēks tas ir būtne, kurā visi mūsu eksistences slāņi, garīgais, psiholoģiskais, fizioloģiskais, viņi ir salikti kopā – Viņi caurstravo viens otru, viņi papildina viens otru. Neviens no tiem nevar eksistēt atsevišķi. Un līdz ar to, kad mēs skatāmies arī uz mūsu uh, lomām sabiedrībā, tad arī šīs lomas izriet ne tikai no tā, ko grib sabiedrība vai ko pieprasa sabiedrība, aizmirstot par to, ka mēs paši to sabiedrību arī veidojām. Bet šīs lomas izriet gan no bioloģijas, gan no psiholoģiskiem faktoriem, gan no mūsu uh, garīgas, garīga līmeņa, no nu, garīgas dimensijas, ja kāds tādus, tādu dimensiju cilvēkas, cilvēka dzīvē vai cilvēka būtnē pieņem. Ja. Un līdz ar to uh, es atbildēšu ļoti vienkārši. Eh, atbildēšu ar vienu tādu jautājumu, kurš skar pilnīgi citu tematu, bet der ļoti labi der atbildējušu jautājumu. Kādreiz, kad es vēl studēju un biju students garīgajā seminārā, tas jau bija ļoti daudz gadu atpakaļ, um, viens no mūsu psiholoģijas profesoriem kādreiz uzdeva jautājumu. Dargie seminaristi, uzdodiet sev jautājumu, atbildiet man uz jautājumu. Um, kas kas jūs formē, kas ir jūsu formators, kas ir tas, kurš veido jūsu personību. Nu, mēs, protams, ka ļoti dievbīgi mm, seminaristi gribējām parādīt sevi, ka ļoti dievbīgas atbildējums, nu, protams, ka kungs Jēzus Kristus, nu, kas tad cits, uz ko e, mūsu pasniedzējs atbildēja tā, būdams priestris un psihologs pateica, atbilde ir ļoti dievbīga un varētu teikt teoloģiski pareiza, bet nepareiza. Pareiza atbilde ir visi un viss jūsu formators ir visi un viss. Un tādu pašu atbildi es varu dot arī uz jautājumu, bet kas galu gala veido mūsu sociālas lomas? Visi un viss. Protams, viss atkarīgs no daudz, viss nē, bet daudz kas ir atkarīgs no bioloģijas. Ja, jo vīrieši atšķirās no sievietēm, es domāju, ka paskatīties uh, spogulī mēs varam to redzēt. Ja. Uh, Ehm, mūsu psiholoģiskas īpašības, viņas tomēr ir dažādas, ehm, kaut arī gribu pievērst uzmanību, ka ja iet runa par smadzenēm, ja kāds gribēs izmantot šā, šādu argumentu, ka vīriešiem un sievietēm ir smadzenes atšķiras. Šeit tomēr jābūt ļoti uzmanīgam, kaut arī neesmu uh, ehm, neiroloģis un uh, neesmu arī medicīnu studējis, bet pēc maniem uh, pētījumiem uh, Eh, es tu varu secināt, ka cilvēku smadzenu parametru ir tik daudz, ja, ka mēs nevaram runāt tā strikti ir par vīriešu vai strikti ir par sievietes smadzenēm. Tur ir ļoti daudz, daudz um, parametru, kas var korelēt, kas var uh, saskanēt viens ar otru, kas var nesaskanēt, tāpēc varbūt argumentu par smadzenēm atstāsim novārtā, ja? ka katrā ziņā nevar runāt strikti ir par vīriešu un strikti ir par sievietes smadzenēm. Bet par hormonālo fonu mēs jau varam runāt, Ja? Kam ir vairāk testoros, testosterona, kam vairāk estrogēna? Ja? Kaut arī vīriešiem un sievietēm ir gan viens, gan otrs, ja tikai uh, eh, šis proporcijas ir dažādas. Katrā ziņā uh, kristīga antropoloģija, tas it, it īpaši tas katoliskajā versijā, kurai es piekrītu un uh, kura, manu, manuprāt, ir visatbilstošākā un vistuvāk realitātei, viņa tieši, pasa, viņa tieši norāda, ka mūsu lomas uh, sabiedrības lomas ir atkarīgas gan no sabiedrības, gan no bioloģijas, gan no audzināšanas, gan no uzskatiem, gan arī no mūsu pasaules redzējumu un no daudziem, daudziem citiem faktoriem. Šeit ir in, in, ļoti vienkārša lieta, ka realitāte ir daudz sarežģīta sarežģītāka nekā mēs varam par viņu, nekā mēs medzam par viņu domāt. Un, manuprāt, gendera teoriju problēma ir tanī, ka viņa, kā šis teorijas paņem tikai daļu no realitātes un pasludina to par visu realitāti. Mēģina ar vienu daļu pateikt, ka viss ir tāds. Parasti bērniem tas var gadīties, man kā bērnam gadās, ja es paņēmu kaut kādu mm, krasaino stīklu, stiklu, piemēram, zilo stiklu, nolieku to acu priekšā, un tad, kad es skatos, tad viss man pasaulē ir zils. Ja? Es redzu, kam uh, Mana mamma ir zilā krāsā, ja? sienas mana istaba ir zilā krāsā. Eh, mēs redzam daudzus eh, tumšākus un gaišākus, tumšākas un gaišākas zilas krāsas, ja? bet visu ska, uz visu skatāmies caur zilās krāsas prizmu. Vienalga, kāda krāsa tur var būt. Un arī gendra teoriju problēmā, problēma ir tanī, ka mēs skatāmies, ne mēs, bet šo teoriju adepti, piekrītēji, sekotāji, parasti nosaka tā, ka mēs skatāmies caur gendra prizmu uz visu visu pasauli. Un līdz ar to mēs visu redzam genderu, neko citu. Ja? Un tā īstenība ir uh, realitātes m, mm, tāda samazināšana. Tā ir, tā ir, um, tas, tas īstenība pašu cilvēku padara uh, vienkāršāku. Tad, tādā negatīva šī vārda nozīmē. Tas liec cilvēkam domāt sarežģīti, ka varbūt ārpus šīs gendra teorijas, šīs prizmas, ar kuru cilvēks skatās uz pasauli, ir kaut kas cits. Protams, kāds varētu oponēt un pateikt, jā, bet arī tavā katoliskā teorijā ar tas ir tas pats, tu arī skaties uz pasauli caur šo stiklu, un tā ir taisnība. Bet katoliskā uh, antropoloģijā pastāv viens parametrs, ka katoliskā antropoloģijā nekad, nes katoliskā antropoloģijā godīgs filozofs nekad nepateiks, es točna zinu, kā tas ir, es noteikti zinu, ka realitāte ir tāda. Viņa atstāja uh, vietu šaubām, Viņa atstāja vietu uh, atbildēji, es nezinu. Jūs zināt īstenībā, ka vislabāk atbildi, ja cilvēks nezina atbildi uz šo jautājumu, pateikt, es nezinu. Ja? Varbūt es palasīšu, pastāstīšu jums par to nākošreiz. Ja? Un šeit ir, ta, šeit ir tā lieta, ka kristīgā antropoloģijā mums ir iespēja, um, mums ir arī mm, vēlēšanās papildināt savas zināšanas, ja tāda zināšanas parādās. Un tas ir interesanti, ka uh, gender teoriju piekrītēji, viņi nemaz negrib studēt katolisko antropoloģiju. Savukārt katoliski antropologi, viņi ļoti sīki izstudē arī gender teoriju argumentus. Ok, iesim tālāk uzdosim, mēģināsim, eh, uzdosim, neesam uzdevuši, bet mēģināsim atbildēt uz kārtējo jautājumu. Bet kas ir nolēmis, ka valstī tiešām būtu jābalstās tieši uz gender ideoloģijas? Eh, šī atbilde uz jautājumu izriet no, tā, no tās pirmās atbildes. Ja mēs patiešām skaidri nezinām, ka sociālais konstruktivisms – patiešām ir vienīgā pareiza atbilde uz to, no kurienes rodas cilvēku, lo, cilvēka loma sabiedrībā. Kā tad mēs nepilnīgo teoriju varam likt eh, mūsu, pasa, mūsu valsts veidošanas pamatā, mūsu kultūras veidošanas pamatā, mūsu civilizācijas veidošanas pamatā? Ja mums nav skaidra un viennozīmīga atbild, vienas un skaidri viennozīmīgas atbildes, vai patiešām būtu godīgi uh, Eh, attiecībā uz eh, sabiedrību, attiecībā uz cilvēkiem teikt, ka nē, tikai šī ideoloģija var pastāvēt un citas būtu eh, metamā sarā. Es došu jums vienu piemēru, kas manuprāt ir ļoti labs un skaists. Baznīca, rietumu, pasne, rietumu, rietumu pasaulē katoļu baznīcā, ļoti ilgus gadsimtus bija par tādu uh, valsts kursa noteicēju, varētu tā teikt. Viņa ņema dalībā, ņema, ņema dalību, piedodiet, um, arī pas, uh, pasaules redzējuma veidošanā. Viņa ņēma dalību politikas veidošanā, jo arī karaļi, monarhi, viņi bija arī bieži vien katoļi vai protestanti, ja? katrā ziņā viņi bija kristīgi cilvēki. Kristietībai bija stipra ietekme. Kad mēs dzīvojam 20. 20. gadsimtā, 21. gadsimtā, īpaši uh, Eh, faktiski visos demokratiskas valsts eh, konstitūcijās, protams, es neprabaudīju visas, bet pieļauju, ka tas ir visās, pastāv viens paragrafs, ka baznīca ir atdalīta no valsts. Ko ar to gribēja pateikt eh, likumdevēji? Ko ar to gribēja pateikt suverēns, jo suverēns demokratiskajā valstī ir tauta? Anu to, anu to ka nevis valsts atdalīta no baznīcas – bet valsts ir atdalīta no viena pasaules redzējuma, ka valstī nepastāv viens oficiālais pasaules redzējums uh, un citi pārējie atmetami projām. Kāpēc runā par baznīcu? Jo baznīca ir visspēcīgākais aktors, kas ietekmē valsti nevienas citas institūcijas vienkārši nav, kura gadsimtu gaitā to darīja un kura joprojām, nu zināmā mērā, arī pretendē. Arī mm, es kā priesteris, protams, ka es balsoju arī par tādiem politikiem, kuri uh, ehm, deklarē vismaz vērtības, kas ir manas vērtības vai tuvu manam vērtībām. Bet, ja valsts ir atdalīta no baznīcas, tad logiski, ka, ja, ka valsts vēlās būt atdalīta no ideoloģijas, šī vārda tādā um, neitrālā nozīmē, par kuru bija runājis. Tas ir uzskatu kopums un vērtību kopums, caur kurām cilvēks skatās uz pasauli. Bet tādā gadījumā godīgi būtu, lai valsts būtu atdalīta no jebkādas ideoloģijas. Lai valsts būtu nevis um, vienas ideoloģijas valsts, un mēs redzam, kā tas parasti no, noved līdz diktatūrai, bet lai valsts būtu mm, daudzu ideoloģiju kopums, kur cilvēki meklē kopējo valodu kuri meklē eh, iespēju sadzīvot, neskatoties uz to, varbūt pat par spīti tam, ka mums ir dažādi uzskati, ka mums ir katoļi, kas uzskata, ka gender teorijas pilnīgi garām, ka mums ir eh, gender ideoloģijas piekritēji, kuri uzskata, ka tik un vienīgi gender teorija ir pareiza, ka mums ir plakanas zemes eh, teorijas piekritēji, ka mums ir vakseri un antivakseri un tā tālāk un tā tālāk. Jo demokratiskās valsts uh, būtība ir tanī, ka nav vienas ideoloģijas, bet es varētu varbūt pateikt, varbūt pārdroši, bet tas ir ideoloģiju konkurence. Tas, kuras ir pilnīgi patiešām garām, tas, kuras ir pilnīgi neadekvātas, tas nomirst, kaut arī savi adepti viņam būs. Bet tās teorijas un tās ideoloģijas, kuras vispilnīgāk raksturo realitāti, palīdz vislabāk funkcionēt pasaulē, tad viņas arī turpinās būt turpinātu būt, turpinātu pastāvēt, un cilvēki, kas būvē savu pasaules uzskatu uz šīm teorijām un uz šīm ideoloģijām, tad viņi arī darītu šo pasauli labāku. Tāpēc kopīgais labums īstenībā pieprasa, lai būtu cilvēki ar dažādiem uzskatiem. Tikai tādā gadījumā valstī radīsies līdzsvars. Pretējā gadījumā notiks vienkārši uh, diskriminācija, tiranizācija, Ja, un īstenībā, ja mēs paskatīsimies uz pasauli, uz dažādām valstīm, mēs redzēsim, pie kā tas noved. Ja, tas noved ne tikai pie cilvēku uh, paverdzināšanas, tas var novest arī līdz karam, jo vienā brīdī diktators var pateikt, nu, ja es savējos esmu padarījis par vergiem, tad varēšu arī citus, un tas ļoti bīstami, neatkarīgi no ideoloģijas, starp citu. Un tuvojoties trešam jautājumam un arī mūsu programmas noslēgumam, jo tomēr pēc manis arī ir uh, nākošie cilvēki, kas uzstāsies jūsu priekšā, tāpēc nepraslēdzēties būs arī interesanti. Tas ir trešais jautājums. Vai tiešām notiek diskriminācija? Ne tikai katoļi, bet arī laicīgajā pasaulē mēs piekritam, ka cilvēka cieņas un viņa tiesības uh, ir tāda cilvēka neatņēmama būtī, būtnes daļa, kā cilvēku nevar uh, mm, cilvēkam nevar atņemt šīs tiesības. Cilvēka cieņa uh, paliek cilvēka, pateiksim, īpašumā, ja? tā ir cilvēka um, īpašība, kurā nevar būt atņemta pat, ja cilvēks, piemēram, atrodas komā. Tas nevar būt atņemta pat, ja cilvēks ir maziņš vai viņš ir ļoti vecs, pat, ja cilvēks ir izglītots vai nē. Un, ja es uzdrošināšos pateikt, vai, vai viņš ir gender teorijas piekrītējs vai nē, vai viņ, kāda ir viņam seksuālā orientācija un tā tālāk. Cilvēka cieņa piemīt ik katram. Un valsts aizsargā šo cilvēku cieņu un cilvēka tiesības uh, uz attīstīšanos, uz savu viedokli, uz uh, šīs savas cieņas realizāciju ņemot kopumā, um, valsts ir, valstī ir pienākums aizsargāt viņa cieņu neatkarīgi no tā, kādi ir viņam uzskati un es pateikšu pat vairāk, neatkarīgi no tā viņš ir noziedznieks vai nē. Jo skatāties, arī, arī cilvēks, ja viņš izdarīs noziegumu, un tas ir acim redzami, ja viņš ir paķerts uz, uz karstā, Ja? Tik un tā viņam pienākas taisnīga tiesa. Mēs nepieļaujam e, ies, iespēju un varbūtību, ka cilvēku var liņ, linčot. Linčot tas nozīmē, ka pūlis vienkārši nogalina vai izdara pāri cilvēkam, kur uzskata par noziedznieku. Jā, jo linča tiesa vienmēr ir vislā, visļaunākā tiesa no iespējamā. Mums visiem pienākas taisnīga tiesa. Tas ir konkrēts piemērs, ka cilvēka cieņa ir neatņēmama cilvēka īpašība. Un tāpēc uh, Eh, runāt, ka kāds tiek diskriminēts par savu orientāciju, par saviem uzskatiem un tā tālāk, demokratiskā valstī uh, var tikai tad, ja cilvēks patiešām reāli ir diskriminēts un valsts uh, balstās tik uz vienas ideoloģijas. Bet Latvijā es ceru, ļoti ceru, ka mēs tomēr nu, daudz maz esam demokratiskā valsts. Saku daudz maz, jo, protams, vienmēr var būt labāk. Mēs esam daudz maz demokratiskā valsts. Līdz ar to mūsu cieņa, eh, cilvēka cieņa tiek aizstāvēta, nu, vai mēs mēģinām cīnīties par to, lai tiktu aizstāvēta. Savukārt, eh, cilvēka cieņa nenozīmē vienlīdzību tādā ziņā, ka visiem pienākas viens un tas pats. Es došu konkrētu piemēru, lai to ilustrētu. Es domāju, ka jūs man piekritīsiet, ja cilvēkam ir vāja redze, tad viņam nevar iedot autovadītāja tiesības, kaut arī viņš arī gribētu braukt ar mašīnu. Un viņam šis tie, šis, šī vēlēšanas patiešām ir īsta, un viņam tas varbūt ir vajadzīgs. Bet uh, saskaņā ar mūsu likumdošanu, ja tu slikti redzi, tad tu nevari vadīt mašīnu. Tāpat tiesības netiek dotas arī cilvēkam, kurš uh, nenokārto eksāmenu, kurš neparādīja un nepierādīja, ka viņa mašīnas vadīšanas prasmes ir pietiekami labas, lai viņš varētu braukt uz ceļa un neapdraudēt citu cilvēku eh, dzīvību un, eh, un veselību. Tā kā redzam, ka pat tādā sadzīves līmenī mēs esam ļoti dažādi, mēs atšķiramies. Ja, kaut ko, uh, ok, es varu runāt ļoti daudz un tādus piemērus likt, bet šeit ir tāda lieta, ka ja cilvēks kaut ko pieprasa, kaut kādas privilēģijas, un konkrēts piemērs, piemēram, uh, privilēģijas, kuras pieprasa uh, partnerattiecības, vēlās, lai viņiem būtu tā, līdzīgas privilēģijas. Nesaku, ka tādas pašas, jo tādas pašas pagaidām vēl nav, bet man šķiet, ka visus to pusi iet, bet līdzīgas privilēģijas, kādas ir uh, cilvēkiem, kuri ir stājušies laulībā. Man rodas jautājums, vai pienākas, vai cilvēki ienes sabiedrības labumu, labumu tādu pašu, kādu to ienes arī laulātie pāri. Tikai tad pienākas kaut kādi labumi, ja cilvēku ieguldījums uh, sabiedrībā ir adekvāts šīm privilēģiem, ko viņš saņem. Un tāpēc kaut kādas privilēģijas, tas nemaz nenozīmē cilvēka cieņas uh, Uh, um, noraidīšanu. Tas nemaz nenozīmē, ka cilvēks ir sliktāks, ja viņš netiek pie tā, ko viņš vēlas. Jo jāskatās no vismaz viens no parametriem, tas nav vienīgais, bet uh, es varētu turpināt, bet laiks skriet uz priekšu, bet tas viens parametrs, uh, kaut arī viņu pielietojot, mēs varam redzēt, ka ne visiem pienākas viens un tas pats. Tas ir kopīga labuma princips. Kad tas ir kopīgs labums, vienkārši lai jūs zinātu, tas ir no e, sociālās baznīcas mācības kompendija tāds citāts, ja, ka uh, kopīga labuma princips ir sabiedriskas dzīves apstākļu kopums, kas ļauj pilnīgāk un vieglāk attīstīties gan grupām, gan to, gan to atsevišķiem locekļiem. Tas varbūt ne no turienes ir, es neatceros, no kurienes esmu rāvis jau šo uh, citātu laikam no turienes, bet tas ir kopīgas labums, tas ir vista, visa tā bagātība, kas mums ir dota uh, Eh, mūsu valstī, kas palīdz mums attīstīties. Un ja cilvēks no šī kopīga labuma grib kaut ko priekš sevis, eh, šī sabiedrība ir tiesības uzdot jautājumu. Tu gribi sev privilēģiju. Kāpēc? Ko tu ienesīsi sabiedrībā, eh, ja, tev, ja uzskati, ka tev pienākas šī privilēģija? Privilēģijas bez saistībām, bez uzdevumiem nepienākas, jo tad nebūs godīgi. Tas īstenībā graus arī cilvēka cieņu, jo cilvēks uzskata, ka viņš, viņam pienākas tikai tāpēc, ka viņš to vēlās, subjektīvi. Bet sabiedrībā mēs taču dzīvojam kopā. Mums jābūt daudz maz objektīvām, objektīviem, neskatoties uz to, ka katram no mums ir savs subjektīvais viedoklis. Tā starp citu ir demokrātija. Tāpēc, dargie radio klausītāji, jau noslēdz, noslēdzoties, kādam jābūt šim eh, katoliskam skatījumam? Es domāju, ka tas ir ļoti vienkārši. Pirmam kārtām mums ir jāsaprot un jāmācās vienam no otra. Mums būtu jāpaskatās, kas tajā teorijā ir labs, jo noteikti kaut kādas patiesības, kaut kādas patiesības graudi ir arī gender teorijā. Neskatoties uz to, ka viņa man nepatīk un es neesmu viņas piekrītējis. No otras puses jābūt godīgam un jāpaskatās, kādi ir trūkumi mūsu kristīgā antropoloģijā, un dialogā ceļā mēģināt pilnveidot savu pasaules redzējumu. Un otra lieta, tas ir, otra lieta ir stipra sava katoļa identitāte, jo tas, ka mēs mm, runājam ar cilvēkiem ar citiem uzskatiem, mēs varam darīt to tikai tad, kad mēs labi saprotam, kāpēc mēs esam katoļi, kādi ir mūsu uzskati par to, par to, par to. Un galu galā tā ir tuvāk mīlestība mīlēt savu pretinieku, neskatoties uz to, kā mēs esam ideoloģiski uz pilnīgi pretējām diametrāli pusēm. Un tikai tad šis dialogs būs iespējams. Tāpēc no vienas puses meklēsim savu identitāti, mēģināsim papētīt mūsu ideoloģiskos oponentus, un trešais arī mēģināsim mīlēt, jo tikai tad ir iespējama veselīga sabiedrība – sabiedrība, kura nebalstās uz ideologiem, bet kurie, kurā arī mums, kā katoļiem, ir tiesības pastāvēt, paust savu viedokli, runāt, kā mēs uzskatām, un arī veidot, mm, ietekmēt valsts politiku saskaņā ar mūsu vērtībām. Nu ko, laikam pienācis laiks beigt. Gribu pabrīdināt, ka nākošai reizē, tieši pulkstens četros, uh, 2. novembra uh, pirmdienā es būšu lidmašīnā ceļojumu uz rekolekcijām, tāpēc jūs dzirdēsiet mani tikpat dzīvu, bet dzirdēsiet mani ierakstā, un man arī palīdzēs Radio Marija darbinieki, lai šo ierakstu palaist. Bet katrā ziņā atcerēšos par jums lūkšanās. Paldies, uz redzēšanos, lai Dieva sveitība jums. Atā! Čau! Šeit Tēvs Dmitrijs un programma Ārpus ramjiem. Teoloģija un dzīve nav tik vienkāršas un mēs būtu arī interesantas. Pamēģināsim paskatīties plašāk uz to, kā mēs ticam un kā dzīvojam. Katru otro mēneša pirmdienu, pulksten 16. Radio Marija Latvijā. Šis raidījums varēja izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija Latvija uzturēšanai. Paldies par tavu atbalstu!